بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Peyğəmbərimiz rasul akram qibləmizdir Məkkə hərəm, beyət verdik cihad üçün, Rəbbimiz qıl sabit qadam Türkistan İslam Partisi İslam Avazı Radyo 6 bölümünden anlatışımızla başlayınız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke herem, peygamber bu cihat için. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke herem, peygamber bu cihat için. Rabbimiz kıl sabit kadem. ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim Görəlişik أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz Bu qatimliq radio olqishimizni Mujohid Abdurashid va Mujohid Osman Botirning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1934-yili Ramazonning 23-kuni payshanba. Tövəndə ramazonning 16-cı günüdən 23-cü günügüçü bolğan anlatışımızı huzurunuza sunumuz. Sizlərə anlatmaqçı bolğan bu haftalik səhifələrimiz tövəndikcə. نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى Anglitishimizning sirat qismida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib berildi. ular undaqda sarang deyli deyishgan edi valid yo'q u sarang emas biz sarang majnun bo'lganlarni ko'rgan saranglarning ruhiy holatining qandoq bo'ladiganligini bilamiz muhammad saronglardek bo'g'ilib egiz pas so'zlab yurmaydi dedi ular hammasi shoir deydi devidi valid nadi shoir bo'lsin biz she'r turlarining qo'shoq qopi g'azal nasr oddiy va murakkab vaznlarining hammasini bilamiz uning deganlari hargiz anglitishimizning islomiy da'vat qismida abu zar muftiyning ramazonning 27 kuniga qilgan tabrik da'vatini o'ziringlarga sunamiz bugun Turkistonda sharqiy bo'lsin yo g'arbiy bo'lsin musulmon odam o'zining aqidasida ham erkin emas nomusini ham saqlolmaydi jonini ham saqlolmaydi moli davlatni ham saqlolmaydi va aql va fikrni ham saqlolmaydi shu yomon holatlarda islom shariat bizga ko'rsatgan yo'l shuki biz islomiy she'r qismida mujohid birodarimiz muxlis bilan shahid birodarimiz sayfullohning muslimalar nolisi nomli nashidasini huzuringlarga sunamiz muslimalar zindonlarda duo qilar pinhonlarda robbim meni azod qilgin nusrat bergin islomimga Çeri küfri tağutlar var Barca zulüm kafirler var Eliş kötür harman radio anglovchilarimizning yurak sadolari sayfisida ma'lum bir radio anglovchi birodarimizning yurak so'zini o'ziringlarga sunamiz bizning umidimizga haqiqatni tunishqa haq bilan botilni ayirishda bizga vosita bo'lib kelgan turkiston mujohidlarining yana sizlarning vatanimizni Qur'on qonuni bilan boshqarish, xalifalik davlat qurib, Xitoy zomigarlarini yurtimizdan qo'g'lab chiqarish shuarining ta'sirida Turkiston xalqining aqida va siyosiy ini ichilib, islomiy haq huquqlarini, aqida e'tiqodini qo'g'dash talibi kuchi kuchayotgan. Axloq va oila tarbiyasi qismida Abdurashid Qarajimning Oila tarbiyasi nomli kitobining oxiri o'qib beriladi. ahli avlodlarimizga islomiy tarbiya berib hidoyatga kirgizayli hargizmi ularni maktab tarbiyasiga tashlab qo'ymayli yoki jamiyatga chiqqanda majburiy odam bo'ludi deb sal qaramayli chunki ularning maktabdan oladigan tarbiyasi hammamizga ma'lum yashayotgan jamiyatimiz nini yaxshi va taqvodor kishilarni ozdirib topdan chiqarg'ili tas qoladi shuning uchun oxirda xalqaro va rayon xabarlari النصر في الأسماع سحرا صائما يصطب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin رسول الله رسول haqni jakarlash va mushriklarning qarshilik ko'rsatishi haq ovozining jaroqli sadosi makka tavasida davomliq yangramoqda edi oxiri allohning sana buyurilganini ya'ni parvardigoringning amrini oshkora o'tirg'a qo'ygan mushriklarning masxarlariga parvo qilmagan degan oyati nozil bo'ldi Şunun bilan Peygamber sallallahu alayhi va sallam ularning şirik xurofatlarining va uning asossiz afsonalarining ertibeşirisini içip tashlashga kirishdi va bu heykellerinin hakiki mahiyetini ve onun ne kadar kadir kımmetsiz nersişkelliğini ochiq aşkarı oturuğu qo'yib, butlarning ojiz keraksiz bir ekanligini amaliy misallar bilan çöndürdü. butlarga sig'inish va butlarga cho'qinishni o'zi bilan xudo o'ttirisida vosita qilib olganlarning op oshkora osg'unliqda ishkanligini ro'shan dalil pokitlar bilan bayon qildi go'yo chaqmoq guldirmomisi tinch havo bo'shliqini zilzilaga keltirgandek mushriklarning ozg'unligini va butqa cho'qinishning hamoqatligini oshkori jakarlash makkiliklarning g'azab o'tini lavuldatib o'tdi va ular buningdan bakli tasodibiylik va g'ayrlik his qilishib umumiy yuzlik inkor qilishga boshladi qurayishlar hushtumtut yuz bergan bu yangi burilishni to'smoqchi bo'ldi chunki bundoq qilmaganda ularning ko'na an'anaviy meroslari xavfga uchraydi qorayishlar tadbir qo'llanmoqchi bo'ldi chunki ular bir allohga iymon keltirib ko'p ilohlarga qarshi turish va muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga iymon keltirib qiyomat kunining haq va rostligiga ishonish deganning ma'nisini odam o'zining jini va mol mulkidimi erkin ixtiyori bo'lmaydigan darajada bu nidoga mukammal bo'ysunish va o'zini taltukis atash deganlikdir aniqroq qilib aytganda bu mushriklarning diniy to'ng'i o'rni bo'lib butun arablar ustidan yurgizadigan xo'jayinlik o'rnini yo'qotish Allah və Allahın peyğəmbərinin razılığı üçün öz nəfsinin rahat parağıtıdan vaz keçiş deyillikdir. shundoqli yana ota bobolardan qolgan botil aqida buzuq qarashlardan uzil kesil voz kechib o'zlarining ruhiy ijtimoiy iqtisodiy siyosiy holatlarida uzil kesil o'zgarish hosil qilish deganlikdir bu yana tuvan o'ttira tabaqadagilar ustidan o'ynatadigan qalliq qamchisini to'xtatish va ati oqshom to'xtamay o'tkazayotgan gunoh masiyatlardan qo'l uzish deganlikdir deganlarni aniq to'nib yetgan va bu hukmlarni nihoyat ro'shan aniq tushungan edi shunga ular o'z vujudidagi ulug'lik va yaxshilikning ta'siridan emas balki balki inson kelgusi hayotida azbaylamoqchi bo'ladi bo'lganligi uchun ularning huquq imtiyozlarini tuvallitib qo'yadigan va bu huquq imtiyozlardan vaqtliq tuvan tushirguchi vaziyatni zodili qabul qilg'isi kelmadi Qorayishlar yuqorqilarni nihoyatda obdan tonib yetdi. Lekin ular insoniy fazilat va axloqiy kamolatda eng yuksak darajada ulgi bo'la oladigan qavmi jamoat va ajdodlar tarixida tangdishi yo'q, eng ishonchlik, eng rostchil va eng samimiy bir erga qarta nima deb e'lon qo'ya olasin? Ular nima qilarini bilolmay hayron qilishdi. Ular haqiqatan mo hayron qilishga tegishlik edi albatta. ular uyan o'ylab bu o'ylab ko'p tafakkur qilgandan keyin oxiri rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tog'isi abu tolibning qishig'i kelib uningdan jiyan enisining harakatini cheklashni talab qilmoqdan boshqa yo'l yo'q ekanligini tunib yetdi shunga ular o'zlarining bu talabiga jiddiylik va haqqoniyat libosini kiydirib abu tolibqa muhammadning bu ilohlarimizni tashlashga da'vat qilishi bu ilohlarimizning foyda ziyni va kuch qudratning yo'qligini so'zlab yurishi shu ilohlarimizni qattiq haqoratlaganlik va ayblaganlik mushu dinga e'tiqod qilib kelgan necha avlod ajdodlarimizni ozg'un gumrohlar deganlik va ularni aql farosatsiz deb qorlaganlik demakchi bo'lishdida shu an tashkillanib abu tolibning qo'rosiga keldi quraysh elchilari abu tolib qo'rosida ibni ishoq mundoq degan qurayish mo'tabarlaridan bir necha arbob abu tolibning qo'rosida paydo bo'ldi ular abu tolibga ey abu tolib sen bilasan sening qarindishingning o'g'li bizning ilohlarimizni qopsib tillayotidi dinimizni ayblab bizni aql idroksiz bir narsaga ota bobolarimizni ozg'inlikqa chiqaryotidi uni yoki o'zing to'sig'in yoki bizning to'sishimizga yo'l qo'ygin chunki sanmu biz tarafda uni to'sishini o'zimiz bartaraf qilamiz deyishdi bu chog'da abu tolib elchilarga chiroyli gaplar bilan o'zirhoqliq aytib yondirdi ularmi qaytib qilishdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallammi allohning dinini tashviq qilish va tavhid da'vatini qanot burun burunqidakli davomlashtirib berdi ojilarni da'vatga quloq solishdan cheklash to'g'risidagi kengash yig'ini mushu kunlarda qurayish doirlari boshqacha bir g'amga botdi sababi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oshkora da'vatga o'tguniga bir qancha oy bo'lmayla haj mavsumi yaqinlab kelgan edi qurayishlar har qaysi arab qabilalarining haj umaklari pat orada makkaga yetib keladiganligini biladi Шуңа улар Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida muvofiq bir fitna ig'vo so'z temasi tarqitib, bu da'vatning hojilar orqali butun arablarga tarab ketishining oldini olish kerak deb qaradi. Shuning bilan ular mushu so'zida birlikka kelib olish uchun Valid ibn Mughiraning uyiga jam bo'lishdi. Valid ularga bu haqda hammanglar bir fikrga kelinglar. Gepinglar bir yerdan chiqsin. biringlar yana biringlarni yolg'onga chiqaradigan yoki biringlarning so'zini yana biringlar rad qiladigan ish bo'lmasin dedi ular san degin deyishdi valid yo'q o'zinglar danglar men anglab boqay deb turib oldi ular kohin deyilmikin debidi valid yo'q olloh bilan qasamki u kohin emas biz kohinlarni jih ko'rgan uning deganlari kohinlarning qiliblashgan so'z iboralari va sajiy qofiyalarga hargiz o'xshamaydi dedi ular undoqda sarong deydi deyishgan edi valid yo'q u sarong emas biz sarong majnun bo'lganlarni ko'rgan saronglarning ruhiy holatining qandoq bo'ladiganligini bilamiz muhammad saronglardek bo'g'ilib egiz pas so'zlab yurmaydi dedi ular amasi shoir deydi devidi Valid. nadi shoir bo'lsin biz she'r turlarining qo'shoq qopi g'azal nasr oddiy va murakkab vaznlarining hammasini bilamiz uning deganlari hargiz she'r emas dedi ular sohir deyli devidi valid u degan sohirmi emas biz ko'plagan sohirlarni va ularning sehr o'yinlarini ko'rgan muhammadning ishi ularning dam silishi va banat qilishlariga hargiz o'xshamaydi dedi ular "Әмісі неме дейміз?" degan edi Valid. Alloh bilan qasam qilamanki, uning gipining bir xil huzur halovati bor. Uning asli yiltizi bir Tarmoq shoxchalari go'yo bog'ning baraqsan notalaridir. Uning haqida nimali demanglar hamon chinib qoladi. Shunga uningga bir oz yaqin keladigan so'z sahir danglar. U sehrgarga o'xshash oti bola er ayol qon qarindosh va yurt mahalla arasiga nizo arazliq soladigan gap so'zlarni elib keldi dedi shuning bilan so'rin qatnashchilari shu bo'yicha ish ko'radigan bo'lib tarqilishdi yana boshqa rivoyatlarda valid yig'in ahlining hammasining so'zini rad qilib chiqqandan keyin ular validga dal joyiga tushadigan gap bo'lsa san demamsan deyishgan shuning bilan valid manga bir oz muhlat beringlar man bu haqda o'yinib ko'ray degan va birdan beshini tuvan silib xiyol surib o'ltirgandan keyin so'rin qatnashchilariga yuqorqi so'zni qilgan alloh valid haqida mudassir surasida 11 oyatdan 16 oyatgacha nozil qilib bu oyatda validning o'ylanib ko'rish ahvolini tasvirlab mundoq deydi u payg'ambar va qur'on haqida o'ylandi qur'on va payg'ambar to'g'riliq nima deishini filonladi ondan u qaradi la'nat bo'lsinki u qandoq filonladi yana la'nat bo'lsinki u qandoq filonladi ondan qo'shimisini turdi va chiroyini pirishtirdi ondan imondan yuz o'rdi. payg'ambarga agishishdan takabburlik bilan bosh tortdi bu kalomulloh emas faqat o'gitilgan sehrdir bu faqat inson do'r dedi yig'in bu qarorni ma'qullagandan keyin darhol ijro qilishga kirishdi shuning bilan qurayish doirlari hojilar keladigan har qaysi yo'l ig'izlariga chozi to'soqlarni qurib o'tgan kashkanlarning hammasini to'xtatib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan izi bo'lishni topiladi va uning sharkatlarini salbiy tillar bilan tanishtirdi bu xizmatni mas'ul bo'lib ishlagichi yanila abu lahab edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odatda haj mavsumlarida okaz va majinna bozorlarida har qaysi qabila va oymoqlarning yotoq o'tanglariga berib ularni olloh tarafiga chaqiratdi va ularga qur'on o'qib beradi mushuning hammasida abu lahab rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kaynida lolmishdek so'rilib yurib buning gapiga kirmanglar bu degan o'z dinidan voz kechgan ozg'un kazzob deb eg'izini po'q qilib yuratdi dal musha ahvol arablarning payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va islom dini to'g'riliq anglagan fuqqonlarini o'z yurtlariga elib ketishga turtki bo'ldida natijada uzun o'tmay bu to'g'ridagi gap so'zlar butun arab dunyosiga purketdi ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نانا أصوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بدنا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق فيها من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لنا رشيد الرائي إن عصفات رياح Aziz qeyrindaşlar, diqqətinglər Mufti Abu Zərnin dəvətidə bolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم برادرلر رمز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن برمين تورتيوز أتس تورتينشي هجرينين رمضان اوينين أون التنشي روزة ro'zasidir bugun juma ekan, bu 17-chi kun G'azvoyi Badrni eslatadi. G'azvoyi Badrda 17-chi rozada payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sahobalar bilan birga bo'lib kofirlarga qarshi jang qilganlar va Alloh taolo G'azvoyi Badrning tufayli haq va botilni oshkor qilib berdi. shu muborak kunning munosabati bilan biz jihad maydonidan va hijrat diyordan Orta osiyoda yashab turgan musulmonlar va muslimalarga ba'zi nasihatlarni aytmoqchimiz. Birinchi nasihatim shundan iboratki, izzat jihad bilandir. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki ma taraka qavmun al jihada illa zullu bironta qavm jihodni tark qilmaydi magar ular xor bo'ladi zalil bo'ladi bugun agar biz holatimizni ko'rsak holatimizga bir e'tibor bersak butun turkistonlik musulmonlar turkiston sharqiy va turkiston g'arbiy O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va hokazo shu davlatlarda yashab turgan musulmonlar o'zining holatini agar ko'rsa, o'zlari aytadilarki, biz bugun izzat holatda emasmiz. Balki tog'utlarning soyasida, tog'utlarning itoatida yashab turgan shu musulmonlar ko'p yaxshi biladiki, bir asr oldin bir yuz yil oldin Turkiston degan mintaqasida musulmonlar hokim bo'lar edi va musulmonlar izzat bilan yashar edilar va musulmonlar kofirlarni o'ziga qul qilib ishlatar edilar. Lekin bugun holat teskari bo'ldi. Bugun musulmonlarning har beshta narsasi poymol bo'ldi. din bo'lsin, nomus bo'lsin, jon bo'lsin, mol davlat bo'lsin, aql va fikr bo'lsin, bu 5 ta narsa hammasi poymol bo'ldi. Bugun Turkistonda sharqiy bo'lsin ya g'arbiy bo'lsin, musulmon odam o'zining aqidasida ham erkin emas. Nomusini ham saqlolmaydi, jonini ham saqlolmaydi, mol va davlatni ham saqlolmaydi. va aql va fikrni ham saqlilmaydi shu yomon holatlarda islom shariat bizga ko'rsatgan yo'l shuki biz hijrat qilishimiz kerak va hijrat qilib shu 5 ta aziz narsalarimizni saqlashimiz kerak aqida nomus jon mol aql bu hammasini saqlashlik uchun biz hijrat qilishimiz kerak lekin agar hijrat qilishga imkoniyatlarimiz bo'lmasa shunda ham shariat bizga yo'l ko'rsatadi alloh taolo qur'oni karimda muhammad sollallohu alayhi vasallamga buyruq qilib marhamat qilyaptiki faqatil fi sabilillah alloh taoloning yo'lida jang qiling la tukallafu illa nafsak siz o'zingizga javobgarsiz. Hech kim sizga yordam bermayaptimi? Hech kim siz bilan birgalashib jihod qilmayaptimi? Siz jihodni tark qilmang. La tukallafu illa nafsak. O'zingizdan siz javobgarsiz. Va harridil mu'minin va mu'minlarni ham jihodga qiziqtiring, jihodga chaqiring, jihodga targ'ib bering. Birodarlar, musulmonlar va muslimalar agar sizlar hijrat qilishga imkoniyat va yo'l topmayotgan bo'lsanglar turgan joyda shu kofirlarga qarshi imkon qadar jang qilinglar bu kofirlarga qarshi imkon qadar kuchini ko'rsatinglar mana bu alloh taolaning buyrug'i bu jamoat bo'lib tanzim shaklida agar jihad qilishga muvaffaq bo'lolmayotgan bo'lsanglar har kim o'zi jihad qilsin va alhamdulillah hozirgi bir ikki yil jarayonida xosatan sharqiy turkistonda ba'zi amaliyotlar bo'lgan va shu amaliyotlar to'g'risida ma'lumotlar bizga jihod maydonga keldi va biz ko'p xushhol bo'ldik ko'p xursand bo'ldikki alhamdulillah bular zaif bo'lsa va zaifa bo'lsa ham lekin alhamdulillah iymon bularni jihod maydonga boshqaryapti va iymon bularni jihod maydonga yo'llab qo'yapti alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin kim qayerda imkon bo'lsa allohning diniga xizmat qilsin va bugungi kunda agar biz shu qullik xorlik va rasvolikdan chiqishga sodiq bo'lsak muxlis bo'lsak alloh taolo albatta bizga yordam beradi astaidu billah ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum ey iymon keltirganlar agar sizlar Allohning diniga yordam bersanglar alloh taolo sizlarga yordam beradi va sizlarni mustahkam qilib qo'yadi biz Alloh taolaning diniga yordam berishga mukallafmiz, majburmiz. Bu majburiyatimiz. Alloh taolaning buyrug'i bu. Kofirlarga va tog'utlarga bo'yin sunib yurishlik bu bizga joiz emas. Biz aziz ummatmiz, xayra ummatmiz va butun insoniyatni boshqaradigan ummatmiz. Biz hokim bo'lib yashaydigan ummatmiz. Mahkum bo'lib, mag'lub bo'lib yashaydigan ummat emasmiz. mana shu 17-chi Ramazon kunining munosabati bilan ey birodarlar, opa-singillar, sizlarni Ramazon bilan tabriklab qo'yamiz. Va kelajak hayit bilan ham tabriklab qo'yamiz ki Alloh taolo sizlarga xursandliklar va xushhalliklarni bersin. Va Alloh taolo yaxshi kunlarni sizlarga va ummatga bersin. Alhamdulillah jihod maydonida turib biz sizlarga shu bashoratini ham berib qo'yamiz ki alhamdulillah bugun Afg'onistonda yaqin paytlarda inshaalloh imorati islomiy yana o'zining o'rniga kelajak. Amerika imorati islomiy Afg'onistonga hujum qilgan vaqtida bo'lmagan jihodiy kuchlar bugun alhamdulillah butun dunyoga ko'rinib turibdi. Arabiston davlatlarida Yaman, Iroq, Suriya, Falastin, Afrika davlatlar, Aljazair, Nigeriya, Somaliya, Mali shu davlatlarda alhamdulillah jihad ibodat avjiga chiqdi. Va Hindiston diyorlarida, Pokiston va Kashmirda alhamdulillah jihad ibodat oldiga yuribdi. Shu vaqtlarda ki islom ummat oldiga yurish qilyapti, sizlarga aytadigan nasihatimiz shuki, nimaga oxir O'rta Osiyo va Turkiston diyorlarida jihod ibodat shu darajada zaiflashib qoldi. Biz albatta boshqa musulmonlar bilan musobaqalashishimiz kerak. Jihod ibodatni turgizish uchun va jihod ibodatni kuchaytirish uchun boshqa musulmonlar bilan musobaqa qilishimiz kerak. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Alhamdulillah Arab diyorlarida, Afrika diyorlarida, Hindiston diyorlarida jihad ibodat avjiga chiqdi. Sizlar ham shu musulmonlar bilan musobaqalashinglar va jihad ibodatini oldiga olib borishlik uchun qurbonlik qilinglar. Va kim qaysi darajada qodir bo'lsa, shunda baxillik qilmasin. balki Alloh taolaga o'zining jonini bersin, o'zining qonini bersin va o'zining moli davlatini bersin va Alloh taolaning roziligiga erishsin. Shu nasihatlar bilan biz kifoya qilamiz va inshaalloh islom ummatdan va xususan shu tilimizni tushunib turgan turk millatdan umid qilamizki jihod ibodatiga yordam bersin va jihad ibodati bilan izzat tomonga harakat qilsin albatta musulmon faqat va faqat jihad ibodat bilan izzat topsa bo'ladi demokrat tariqalar bilan ya boshqa millatchilik tariqa bilan izzat topish mumkin emas buni imkoni yo'q payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga ko'rsatgan yo'l jihod yo'lidir shuning uchun biz agar yana ota bobalarimizning izzatini qaytaroqmoqchi bo'lsak, ota bobolarimizning qilichini ko'tarishimiz kerak. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Wallahu ghalibun ala amrihi ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا حقimizga duo qilasizlar alloh taolo hammamizni haq ustiga sobit qadam qilsin va islom diniga g'alaba bersin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar birodarimiz muxlis bilan sayfullohning nashidasida bo'lsin muslimalar zindonlarda duo qilar anlarda Rabbim meni azad kılgın Nusret bergin İslam'ınga Muslimeler zindalarda dua kılar anlarda Rabbim beni azat kılgın Nusret bergin İslam'ın var Şirik küfrü tağutlar var Barca zulüm kafirler var Kılıç götür harma erkek Hemşinleri kıynaklarda Şirih küfri tağutlar var Barça zulüm kafirler var Deniş güldür harma erkek Hemşirleri hilaflarda تجسم ورجاء آدم توحيد الله يرديني لر وزاك كسون إشقام إسون شيري كفري آتش لقام نور جشن برج عالم توحید Allah yardımıyla uzak geçsin hiç kalmasın şirik kufri ateşlerge Müslümeler zindanlarda dua kılar jahanlarda Rabbim meni ozod qilgin nusrat bergin islomimga aziz qarindoshlar diqqatinglar ma'lum bir radio anglovchi birodarimizning yurak so'zida bo'lsin g'uraba g'uraba assalomu alaykum aziz qarindoshlarim allohning nusrati dunyo mujohidlarga va jumladan abdulla mansur boshchiligidagi turkiston mujohidlariga bo'lsin necha vaqtdan buyon radioning mo'l mazmunlaridan noiti unumli foydalanib kelgan lekin din dushmanlari sababli vaqtliq mahrum qoldik oldin qatim sizlarga yo'llagan uchurimning sizlarga barxanliq xabarini radioning 10 qismidan anglab noita hayajonliq ilkida allohga cheksiz shukrlarni aytdim alloh xohlasa ishonchimiz komilki qatoriga qolmay cho'qim yuz ko'rishimiz inshaalloh allohu akbar bizning umidimizga haqiqatni tunishqa haq bilan botilni ayirishda bizga vosita bo'lib kelgan turkiston mujohidlarining yana sizlarning vatanimizni qur'on qonuni bilan boshqarish xalifalik davlat qurib xitoy zomigarlarini yurtimizdan qo'g'lab chiqarish shuarining ta'sirida turkiston xalqining aqida va siyosiy ini ichilib islomiy haq huquqlarini aqida e'tiqodini qo'g'dash talibi kunsiri kuchayayotgan va qisman sharqi turkiston musulmonlarining to'ri orqali sizlar ta'minlayotgan tashviqot filmlaringlar yurtimizdagi ko'z bo'yamchilik bilan o'ttirg'i chiqayotgan saxta tashviqot va hiylagarliklarga qarta vaqtida e'lon qilinayotgan bayonotlaringlarning turtkisida aqidimizni dafsandi qilish harakatlariga sukut qilmay davomli turda pash qilish orqali sharqi turkiston musulmonlarining islom tushanchasiga bo'lgan yuqori ko'tarilib shahar va noyi ba'zi masjidlarning munofiq murtad chirik iflos partiya bayrog'ini igiz ko'tarib o'lib partiyaning g'olchiligini qilib ahli ilm ustozlarimizning va islomimizning jumladan butun sharqi turkiston musulmonlarining sha'niga dog' keltirgan o'zining allohning quli ekanligini unutib nodon musulmonlarga botilni haq ko'rsatib iymon bo'lgan yuqori darajalik munofiq mollalarning yaqindan rasvo bo'lganligi hammanglarga ma'lum turkiston mujohidlarining izchil krishchanligining ta'sirida sharqi turkiston rayoniga yetib kelib uyg'ur musulmonlarining orasida aqidalarini chiritish iymon egalarini dafsandi qilish qilmishlariga dal vaqtida tushanchasini uyg'otib sharqi turkistonni ozod qilish ini amalga oshirish harakati boshlanib cho'ng bir ruhiy kuchga aylanayotgan mazgilda avangardlik rolini o'ynayotgan sizlardek mujohid qarindishimizning bizlarni ta'minlayotgan tashviqotinglarni har xil vositalar bilan pat pat bizdan mahrum qo'yayotgan bo'lsimi mehribon qudratlik buyuk robbimizning himmati bilan biz o'ylamagan yerdan texmo yaxshi yo'llar orqali bizlarga yetkazib bu tajovuzchi kofirlarning buzuq iflos niyatini amalga oshirmadi Түркістан Ислам партиясы құрылғаннан beri haqliq bo'lgan islomiy erkinligimizga va bu harakatni qo'llayotgan haqiqatchi ustozlarimiz va haq ustidagi musulmonlarning orzusini va haqiqat harakatlarini ko'rmasga selib olgan munofiq murtad mollalar va quluqini etib olganlarning chapaq bosgan ko'zlari birdanla echildi kir to'lib ketgan quloqlari obsharkaning quloqidek sazgur bo'lib ketdi yakından beri kofirlarning botil dat besib o'tmas bo'lib qolgan gol pichoqdek bulup ketken, iqi qog'oz qarisiz siya bo'lib to'pa besib yotgan atalmish qonuni bilan muqaddas islom qonunimizni birlashtirib og'ziga kelganni jo'ylab haqiqatchilarni qorlab nodon musulmonlar va xalqqa asabiy ko'rsatib andili bir surayotgan musulmonlarning aqidasini bushukida vujuqtirish to'qini o'ltirib maymunga bisharat berish tadbiriga asosan yurtimizdagi haqiqat uchun o'ttirg'i chiqqan ustoz va qarindoshlarni turmug'i so'ligan bo'ldi sizlar haqiqatan o'z dini uchun millati uchun bosh qotirayotgan sharqi turkiston musulmonlarining kelgusiga ko'ngil bo'layotganlar nohaqchilikka madal qoldirishga qarshi ko'krak kerib chiqqan tavfiqlarning abu bakr siddiq umar ibn xattob qatorliq sahobalar va tobiinlarning izbasarlari mustabid diktatorlarning amal mansab qullarining atalmış qonun ijrochilari munofiq murtad mulla ishonlarning cho'ng xanzuvchilik idisiga ega xitoy pashistlarning xitoy shoinzimi tarafdorlarining chirik parxo'r amaldorlarning qabohatlik kuchi va chavosni chitqa yeyib beradigan bir haqiqat egalari bo'ldinglar uyg'ur musulmonlarining barobarlik erkinlik diniy huquqlarni qo'lga keltirish yo'lidagi sahna tayyorlab bergan shaxsiy manfaatdan islomning musulmonlarning manfaatini ustun ko'rgan zolimning yonida emas mazlumning yonida sab tutgan mazlumning ko'z yeshini to'xtatishga intilgan turkiston islom partiyasi amiri abdulla mansur akamiz boshchiligidagi barliq mujohidlarni chiqarib bergan olamlarning parvardigori butkul koinotni yaratquchi eng buyuk bandalarga eng mehriban kishilardanmi mehriban bo'lgan allohimizga cheksiz hamdu sanolar aytish bilan birga sizlargami o'z loyiqada rahmat aytamiz buyuk olloh yer sharidagi olloh yo'lida meli qini jini bilan jihad qilayotgan mujohidlarimizga va haq ustidagi qarindoshlarimizni va haqqa intilish yo'lida izlanib o'z iymonini va dinini ilib hijrat qilayotgan qarindoshlarimizni o'z panohida saqlag'ay va katta ajr savoblarni bergay turkiston islom partiyasining islomning haqiqatini o'z amaliyotlari bilan bildirib insonni barobarlik va diniy erkinlik huquqini qo'lga keltirish yo'lida o'ynagan roli hargiz unutilmaydi ham unutanmaymiz sizlar bilan vaqtincha didorlasholmaganligimiz hargizmi uzun vaqtlik bo'lmaydi inshaalloh sizlarning kurashlaringlarning haqqoniy ekanligini ta'sirining ko'rinishga boshlab xitoy qatorliq dunyo kofirlarini qo'rqitishga boshlaganligi g'albimizning bishorati bu bizdan haqliq davoyimizda tushkunlashmay beshimiz tik holda qo'limizdagi barliq imkoniyatlarimizdan foydalanib olg'a ilgirlashimizni taqozo qilmoqda noumid shaytanmish binasib jondin degandek ollohdan umid uzilmas ollohning nusrati va yordami umidlar uzilgan choralar tugagan biz tugashdik degandek holga kelganda haqliq davosi ustida mustahkam turganlarga nasib bo'ladi biz bu yo'lga kepanni kiyib chiqdik olloh plan qilg'uchilarning ustida eng yaxshi plan qilg'uchidir olloh yar va yordamchimiz bo'lsin bütün qarindoshlarımizga Allohning salomi va barkati, rahmati nasib bo'lgay. Oxirda qarindoshlarimizning duolarida yod etib, bizning sizlarning sepinglarga Alloh yo'lida qo'shilishga niyat qilib mangan hijratimizning Allah yolunda qabul bo'lishini va yo'llarimizdan ravon bo'lib sizlar bilan tezroq didorlashib alloh rozi bo'ladigan ibodatlarga muyassar bo'lishimizga allohdan duo qilib qo'yishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz she'r razillik ustiga yog'sin qiyomat qolmasa zindonda agar adolat o'yilsa tarixga saxta haqqat bo'lmasa qalbda hech bir hidoyat yo'qolsa zimindin mehr muhabbat razillik ustiga yog'sin qiyomat malullar xorlasa bu aziz tanni nodonlik qoplasa bu buyuk alni balangni xor qilsa o'z ona tilni ayolda qilib qo'ysa navqaran arni shumliqlar sharriga kelsun qiyomat axloqning hurmati nolga tang bo'lsa iymon ham hayomu dildan yo'qolsa manfaat urushi qattiq yomrisa kishilarda qilchilik hurmat qolmasa insonlar qalbiga barsun qiyomat nodonliq ziminda sal bo'lib oqsa g'ururlik hammaga yog' kabi yaqsa g'aybatlar hammani to'xtamay chaqsa botirliq barchidan mangulik tansa g'aflatlar yuziga chaqsun qiyomat ko'zlarda umidlar yo'qolgan chaqda qo'rqinish qalbni chirmagan chaqda vijdonni oltinga setishgan chaqda boshqaga o'raklar qizishgan chaqda jaholat ko'zlarni ko'msin qiyomat ishratlar bazmisi yetti palakka shaytonlar orzusi ochsa tilakka o'stanglar hammasi oqsa salabga do'stingning o'qiyasi tagsa yurakka zulmlar qo'yniga olsin qiyomat kamina ixlosman qarindishinglardan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء Aziz radio anlıqçı qarindaşlar, diqqətinizlər ailə tərbiyəsi haqqındakı dərsdə bolsun. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي Aziz musulmon qarindoshlar, bu kitobchini kichik ko'rmay kichidiki oyat karima va hadis shariflarni o'qib muloyiza qilib ahli avlodlarimizga islomiy tarbiya berib hidoyatga kirgizayli hargizmi ularni maktab tarbiyasiga tashlab qo'ymayli yoki jamiyatga chiqqanda majburiy odam bo'ludi deb sal qaramayli chunki ularning maktabdan oladigan tarbiyasi hammamizga ma'lum yashayotgan jamiyatimiz nini yaxshi va taqvodor kishilarni ozdirib topdan chiqarg'ili tos qoladi shuning uchun dastlabki tarbiya ya'ni oil tarbiyasiga qat'iy sal qaramasligimiz saharlarda turib insof tavfiq va hidoyat tepishiga janobi allohdan tilishimiz lozim qur'oni karim bizni bu haqda mundoq irshod qiladi ular ey parvardigorimiz bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni ya'ni bizga sanga itoatmand farzand ato qilishingni tilaymiz bizni taqvodorlarning peshvosi ya'ni taqvodorlarning namunasi yaxshilikqa da'vat qilg'uchi qilg'in deydi furqon surasi 74 oyat ota ona bo'lish bir ilohiy majburiyat bu majburiyatni ado qilishga hargizmi beparvolik qilmaslik kerak chunki farzandlarimizning dinsiz dahriy yoki yahudiy yoki xristian bo'lib chiqishida biz ota onalarning mas'uliyati intayin zo'r bu haqda payg'ambar alayhissalomning bunu so'zini asdan chiqarmaslik kerak har bir bola iymon ustiga tug'iladi uni ota onasi yo yahudi yo nasara yo majusiy qilib chiqadi bu hadisni imom buxoriy rivoyat qilgan bizning sababimiz bilan Janobi Alloh bir odamga hidoyat berib qolsa, bu biz uchun intayin zo'r muvaffaqiyat hisoblandi. Chunki biz payg'ambar alayhisolamning sening tashabbusing bilan Janobi Allohning biror kishini hidoyat qilganligi sening dunyo va dunyodagi butun narsaga ega bo'lganligingdan yaxshiroq degan beshartiga sazovor bo'lgan bo'lamiz. Bizni inson yaratib, o'zi rozi bo'lgan din, ya'ni islom diniga hidoyat qilgan xoliqimiz va parvardigorimiz janobi allohga cheksiz hamdu sanolar bo'lsin va bizni bu muqaddas dindan ayirmasin oxirgi nafsimizni la ilaha illalloh din iborat iymon kalimasi bilan uzib boshlanishi bor oxiri yo'q haqiqiy yurtimiz bo'lgan oxirat manzilimizga sog'lom qalb bilan ketgili nasib qilsin amin وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinning xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha Pakistanda harbiy istixborot idorasiga bombali hujum qilingan. Pakistanning Sukkari kentidagi Baraj Kolinni rayoniga o'rnatilgan harbiy istixborot mulozimat binosiga qarshi bombali hujum qilingan bo'lib, bu bomba portlashda hozirgacha ma'lum bo'lgan o'lganlarning soni 8, yaralanganlarning soni bo'lsa 38 kishi ekan. Javod Uduxo ismli saqchi sonining qancha ekanligi aniq bo'lmagan bir bo'lim hujumchilarning bu binoga hujum qilganligini hujum qilguvchilardan 3 nafarining binoga kirib, ustunlaridagi bombani portlatganligini, boshqa hujumchilarning bo'lsa bomba qachilangan bir mashinani portlatganligini degan. Bu saqchi yana portlashdan keyin bu rayonda og'ir tipdagi qurollardan chiqqan o'q ovozlarining anglanganligini hamda ikki hujumchining saqchilar tarafidan qo'lga tushganligini bayon qilgan allohning diniga qarshi chiqqan murtatlarga dunyo va oxiratda xotirjamlik yo'q alloh fidoyi birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin Amin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoyning shanshi o'lkasining Veynan shahrida bir gungurt mədəni yuz bergan ot abididə 10 ishchi o'lgan mazkur vaqaning havo almashtirish jihozi tok ulashtirmasining mos bo'lishi sababli yuz berganligi muayyanlashtirilgan o't ofti jarayonida kanda 27 ishchining borligi bildirildi Мәдәнкини қазаларда рекорд яратқан Қытайда өткен yili rasmiy e'lon qilgan statistikaga ko'ra 1384 ishchi o'lgan. Xitoy doiralari Мәдәнкини қазасының oldini olish uchun tadbir qo'llanilganligiga va'da bergan bo'lsa-mu, insoniy qadr-qimmatlarni ko'zga ilmaydigan Xitoy doiralarining bu va'dasi amalga oshmagan. Aksicha, ishchilarning qanda qazoga uchrashi yuqori sonni internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha filipinning janubidagi kagayan di oro shahrida 7 ayning 26 kuni yarim kechada bomba portlash voqeasi yuz berib oz deganda 6 odam o'lgan 28 odam yordar bo'lgan Kagayandi Oro shahri saqchi idorasining boshlig'i Graciano Mijarisning oshkorlashiga asoslanganda o'lgan olti odamning ichida biri yerlik qolganlari hukumat amaldori ekan soqchilar navbatda portlash sababini tekshiruv etibdi yerlik axborotlarning xabariga asoslanganda o'lguchilar ichida bir doktor va dori sherikitning to'rt yollanma xodimi bor ekan ularning hammasi Kagayan Dioro shahariga yig'inga qatnashishga kelgan. Portlash kuchi ziyoda cho'ng bo'lganlikdan zarba to'lqini portlash o'rniga 30 necha metr keladigan o'rindagi ko'plagan mashinalarni ta'sirga uchratgan. Allohning diniga qarshi chiqchi isyankorlar hamisha Rabbiga sodiq mujohidlar tarafidan tegishlik jazosini yeb turadi albatta. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha nigeriyaning ikki kenti hujumga uchrab oz deganda 25 odam o'lgan Nigeriyada turishliq ko'p davlat birlashma armiyasining bayonotchisi deyishcha, hujum qilish vaqasi Nigeriyaning shimolidagi Borno shtatining ikki kentida yuz bergan. Kanat ommasidan tashkillangan omonlik saqlash qismlari Boko Haram islom tashkilotining xodimlarini oqtirib tutmoqchi bo'lganda, qoronliq hujumga uchrab, Davashi kentida oz deganda 20 odam o'lgan. Qoronliq kishilar boshqa bir kentga hujum qilib, oz deganda 5 odamni o'ldirib o'tgan. Rabbimiz Alloh kofirlarning musulmonlarga qilgan mikro suiqasdlarini barbod qiladi. ularni mujohidlarning qo'li orqali jahannamga o'stidi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha bir sayohat avtobusi 7 ayning 28 kuni kechda Italiyaning janubidagi Naplesga yaqin yuqori sur'atli tosh yo'lda necha mashina bilan so'qilishgandan keyin tog' jilg'isiga tushib ketib, navbatda oz deganda 39 odam o'lgan. Italiya radio televiziya shirkatining xabariga asoslanganda vaqa 7 ayning 28 kuni kech soat 8:30 atrofida yuz bergan. Vaqa yuz bergan o'rin Napilsqa yaqin A16 yuqori suratlik tashyo'lning Avillino rayoni bo'likida bo'lib, 7-oyning 29-kuni saharga qadar vaqada avtobus shoferini o'z ichiga olgan 39 odam o'lgan. o'lganlar ichida bir qism bolalar bor ekan to'qqiz odam eg'ir yordar bo'lgan hayotlarning bu hodisalardan ibrat ilib oxiratlikka uchun jiddiy tayyorlik qilmoqi zarur internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha pokiston axborotining xabariga asoslanganda pokistonning g'arbiy shimolidagi ko'rma rayonida shiya kofirlari va murtad hukumat xodimlariga qarshi ilib borgan zanjirsimon portlatish hujumida o'lgan odamlar soni 45ga yetgan. undan boshqa yana 150 odam yordar bo'lgan. Doktorxonaning uchurga asoslanganda taxminan 20 odamning yarasi og'ir bo'lib, o'lganlar soni davomli etishi mumkin ekan. Rabbimiz Alloh muxlis mujohidlarimizning fidoiligini qabul qilsin. Shiya kofirlari va din dushmani bo'lgan murtatlarga o'zi kifoya qilsin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Iroqda bir qator portlatish hujumlari yuz berib, oz deganda 28 odam qaza qilgan, ko'plagan kishilar yardar bo'lgan. Iroqning yerlik saqchilarining deyishicha, Bag'dodning sharqi shimolidagi Muqtadiya shahrida bir qahvaxona bomba portlatish hujumiga uchrab, 16 адам өлгән, 20 адам ярдар булган. Багдадтагы бер той мирасымымы партылтыш һөҗүмегә учрап, җәми 4 адам өлгән, көплегән адамлар ярдар булган. Буныңдан сырт, Багдадның шәрқи җаныбыдагы Мадин базары shimoldagi Mosul qatorliq joylarda bir qator portlatish hujumlari yuz berib, ko'plagan odamlar o'lgan va yordar bo'lgan. 7 oydan buyon din suyar mujohidlar bir qator portlatish hujumlarini elib berib, murtad va shiya azg'unlari bo'lib, jami 750 necha odamni o'ldirgan Egimiz Alloh mujohidlarimizning jihodiga barakat ato qilsin. Haqqa bo'yin tovliq qilguvchilarga o'zi kifoya qilsin. Amin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha fransiya axborot agentligining xabariga asoslanganda shu joy vaqti 7 oyning 28 kuni kechda liviyaning ikkinchi cho'ng shahri beng'ozidagi sud mahkamasiga yaqin joyda ikki qatim qattiq portlash yuz berib dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 10 odam yordar bo'lgan yaqin atrofdagi qurilishlar og'ir buzg'unchilikqa uchragan suratda ko'rsatilishicha portlash naq maydonidagi mashinalar kuyayotgan bo'lib naq maydon qora biliqqa aylangan yaqin atrofidagi qurilishlarning tomlarida cho'ng teshiklar paydo bo'lgan portlash yuz berishdan bir kun ilgari beng'ozi shahrining al kuyfiya turmisida to'polon yuz berib taxminan ming mahbus turmidan qochib ketgan bin Bing'ozi shahri Birlashma harakat komitetining ismini oshkorlashni xohlamagan amaldori deyishcha, bu turmaga qamalganlarning hammasi jinoiy ishlar mahbuslari va Kazafi hokimiyati bilan aloqasi bor siyosiy mahbuslar ekan. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, chat al axborot to'rining xabariga asoslanganda Misr saqchilari 7-oyning 27-kuni saharda prezident Mursini qo'llug'uchilar bilan to'qinishgan. Yerlik sahiya xodimlari va Misr qarindoshlar tashkiloti bildirishicha yilda to'qinishda oz deganda 75 odam qaza qilgan fransiya axborot agentligi yerlik sahiya xodimining uchurini qabul qilishicha morsining qo'llig'uchilaridan oz deganda 75 odam to'qinishda hayotidan ayrilgan musulmon qarindoshlar tashkilotining xodimi murod muhammad Ali ning deyishicha saqchilar namoyishchi ommaga qartib o'q chiqargan 600 necha odam yordar bo'lgan. Ammo Misr hukumatining O'ttiri Sharq agentlikda bexatarlik amaldorining qarashini naql qilishicha, saqchilarning ommaga qaratib o'q chiqarganligini inkor qildi ekan. Misr jiddiy ishlar tarmoqlari yoki sahiya tarmoqlari bu vaqaga teha baho bermagan. Haq nahoqni ayirg'uvchi Alloh musulmonlar dunyosiga kimning haq tarafdori, kimning botilning yantayaqchisi ekanligini oshkorlab berguchidir internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha isroiliya harbiy axborot idorasining boshlig'i avi kochavi general ogohlantirib yer shariga g'azat markazi suriyada paydin pay shakllanmoqda degan g'azat markazi suriya vaziyatiga emas yana Isroiliya hamda Livan, Iordaniya, Sinay yerim va butkul rayoniga ta'sir ko'rsatib, tog'utlarni vahimaga solmoqda. Isroiliya harbiy axborot idorasining boshlig'i to'liqlab Suriyaga navbatda rayon va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan g'azotchilar to'planmoqda. Ularning maqsadi Bashar Asad hokimiyatini og'dirib tashlab qolmasdan, yana islom davlati qurish ideyasini ilgari surish uchun degan u suriya vaziyati qattiq vahima paydo qilishning ulgisi ekanligini bildirgan robbimiz olloh ziminlarning yaxshisi bo'lgan shundoqla kishilarning sarxillari u yerga to'planadigan sham ziminini kelgusi islomiy xilofatning ul asosi qilib bersin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha ispaniyaning g'arbiy shimolidagi galsiya avtonom namoyisining Santiago de Compostela shahrida poyezd relsdan chiqib ketish vaqasi yuz berib, navbatda oz deganda 77 odam hayotidan ayrilgan, 131 odam yordar bo'lgan. Ayni chaqda bu poyezdga 218 yo'lovchi chiqqan ekan. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha shanshi yanandagi uda yoqqan cho'ng yomg'irda yana 3 odam o'lgan musha oyning 5 dan boshlab yananda qattiq yomg'ir yog'ib 40 odam o'lgan Yan'andagi bir qism nohiya va rayonlarda yuzlik qattiq yomg'ir yoqqan. Yanchang nahiyasidagi bir boyning gamisi o'rilib tushib, 4 odam ko'milib qolgan. Bularning ichidagi bir er qutqizib olingan. Uning ayoli va ikki navri qizi o'lgan. Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qilgan bu kommunist kafirlarga Alloh o'zining koinotdagi har xil ishtoatman yengilmas qo'shinlari orqali texmo qoqshaq kuch zarba bergisi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Guangxi Xozhou shahri Zhongshan noyisi jamoat xavfsizlik idorasidan egilgan ahvolga qaraganda Zhongshan noyisi Shanxu bozorida necha ming odam bilan saqchilarning to'qinishi hamda necha saqchi mashinasini cheqib o'tish voqeasi yuz bergan Allah kafirlarını o'zaro cengi jidalga selab halak etsin amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha Beijing dongchang rayonidagi gongming yo'lidagi bir tort do'konida portlash yuz bergan de portlashning ta'sirida o't getgen. Sakçılar odam omili sababli portlash yuz berganligini chetga qoqqan taxminan 8 odam yordar bo'lgan Beijing o't o'chirish atriti uchur berishicha, Dongchong rayoni Gongming yo'liga joylashgan tort yiqilg'i gazi portlash voqeasi yuz bergan. Qo'mondonlik markazi darhol o't o'chirish xodimlaridan ikki atrat navbatgan. Navbatda o't o'chirilgan hamda jiddiy qutqizish markaziga yordamlashib, 8 yordamni yaqin atrofdagi doktorxonaga ilib kelgan. O't o'chirish xodimlari do'kondan 2 dona 50 kilogrammlik suyuqlantirilgan gaz bakini o'tkazib chiqqan. konkret sababi hamda ziyon tekshirilib har qachon yo'qolon sabablarni o'ydirib chiqarib hodisaning amaliy ahvolini yushirdigan bu kofirlarning orasida inshaalloh portlashlar kun sari ko'paygisi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha har kuni degudek hujum xabarlari tarqalib turadigan iroqning shimoliga joylashgan karkuk bomba ovozi bilan yana zilzilaga keldi Tarkutning markazida to'xtalib qo'yilgan bir avtomobil charlash saqchilari o'tayotganda portladi. Vaqada 6 saqchining yaralanganligi, buning ichida 2 nafarining ahvolining og'ir ekanligi qayd qilingan. Xabarlarda yaralanish o'lish ahvoli va bu ishning sababining yana bir qadam tekshirilayotganligi sirtqa oshkorlashga bo'lmaydiganligi aytilgan. ey shir yurak iroq mujohidlari alloh qadamlaringizni mustahkam qilsin bergan qurbonliqinglarni qabul qilsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'onistonda shimoliy atlantik ahdi tashkiloti natoga qarashli qismlarga qaratilgan hujumlar davomlashmoqda afg'onistonning sharqida yo'l bo'yiga o'rinlashtirilgan minaning portlashi natijasida uch amerika askari jahannamga yo'l olgan Bu vaqa bilan birlikda keyingi 7 oy ichida Afg'onistonda o'lgan chet el askarlarining soni 104 ga yetdi. Mazkur vaqaning Amerika armiya bosh qo'mondonlik shtabi boshlig'i Martin Demisning tunigungi Kabul ziyoratidan keyin yuz berishi alohida diqqat qo'zg'amoqda. afg'onistondan sharqiga joylashgan Qandahorda Taliban mujohidlari NATOning harbiy lozimatliklarini elib mangan 7 yuk mashinasiga o't qo'yib etdi. Afg'onistonda harbiy buyumlar elib mangan yuk mashinalari doimo Taliban mujohidlarining hujumiga uchrab turadi. Bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar kaptlik anglitishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان دوستم قدر غن إسان سيبيني مستكم سد بلوب الغال يغيني بو جهاد باقي دور تاكي قيامات يورسن جهاني إسلام نموري كان دوستم قدر غن إسان سيبيني مستكم سد بلوب الغال يغيني Bu cihat hakkıdır ki kıyamet Yorulsun cihan İslam'ın nuri Mücahit yiğitler şan şirleri Kolunda Kur'an-ı dinin izzeti Faisi kılmaktır Kur'an yani Gözleydu şehadet Allah rızası